أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله. بركم السلام عليكم na sha shida ga wata ramadan a tasa'in da takwas a jiya idan ban manta ba mun tsaya karshen aya ta arba'in da hudu haka ne arba'in da biyar ne to amma za mu tashi daidai kan aya ta arba'in da hudu don saboda kasancewar tana dangantaka da su sai dai kafin nan wani ne ya rubuto tambaya ya yi ta magiya an sa masa wa akwai wata baiwar Allah ba ta da lafiya ana ganin cewa kamar akwai iska tare da ita kamar akwai aljanu to sai wani ya zai mata rukuya zai karanta mata Qur'ani ya samu waraka to kuma da ya karanta mata kuma ya aure ka in ya halatta ko bai halatta ba ne ne ne na tambaya akan wannan ya halatta yanzu kai idan kai da awar rashin halatti sai a ce kawo dalilin ka rashin halatti domin al'aslu al'ibaha asali in dai mace ba ta cikin muharramarta ba ta cikin dangin waɗanda aka ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم da دخلتم bihin. dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما in mace ba ta cikin waɗannan ai shi kenan ta riga ta zama halal gari ga aure ta sai fa in ta zanto wani abu ne kuma dalili daban kamar wanda ya cikin hadisi cewa kada ka haɗa tsakanin mace da kanwar mahaifinta ko kanwar mahaifiyarta bai dace ba kana auren mace sai ka auro kawar mahaifinta ko yar mahaifinta an ba ɗin take nan wannan bai halatta ba bai dace ba kana auren mace ka auro kuma wato ainihin kawar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta wannan duk da halatta ba shari'a ce amma in banda wannan ne wanda yake na ranci a ciki likita mara lafiya ta je ya ba ta magani ko ya yi mata allura shi kenan sai ta warke kuma ce yana son ta aure duk ke dan mai rukuya ta ta zo tana da hankali ya karanta mata alqur'ani ba ta je wajen boka ba aka karanta mata qur'ani ta warke kuma daga baya yana son ta daure kuma sai ku ce dan duk wanda yake ba ka wata to hatu burhana ko in kun ta sadiqin in ya kaga kawo hujja ta ce shiru kai da musulunci ko kai shiru ko ka kawo hujja amma ba hujja kuma sai kai surutu dan Allah ya ku to me aya take a fa'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أفعين الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفعين الذين مكروا السيئات yanzu waɗanda suka rika kulla makirci dan saboda aikata munanan ayyuka shin sun abinta an yi sifar lahu bihim al-ardh cewa ubangiji ta Allah ba zai sa ka su rika da su ko ta kife da su ba aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yashurun shin ko sun abinta cewa ubangiji ba zai ga musu da wata azaba ba kana razanar da dan adam cewa duk irin abin da kake ciki kar ka amuntu ubangiji na iya sa maka da azaba an gane ku. kamar da yake a amintum man fi samai an yakhsifa bihim al an yakhsifa amintum man fi samai an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba fa ta'lamuna kayfa nadhir ma'ana kada dai mutum ya amintu cewa ya hautu dun mun tsira duk irin saban da kake yi kada Allah ya kyale ka jinkiri maka da gagara ta kai ba an gane ku to tallafi أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم في تقلبهم كوكما أبنجي يدلكيس دا أزابا في تقلبهم أعالم كيكا وإنس تقلب شيء التصرف والانتقال من هذه الناحية إلى تلك الناحية كيكا ودا غري زوا غري akan hanya ubangiji na iya tamsar mutane kai sallama da mutanen mutan san ko ba su karbe ka ba ko a jirgin sama ne ko a mota ne ko a ƙasa ne ubangiji na iya karɓar rayukan mutum a cikin wannan hali wannan ko ya ta faruwa a irin wannan hali idan ya riki mutane fi ta kallu bihim fama mun bi mujizi ba su isa su kuma ce ma Allah ba ba ka iya gagaranta ba ka iya guje masa aw aqudhum ala takawufin ko kuma ubangiji ya sanki mutane ala takawufin duka da tawaya takawuf shi ne yo wancan ya mutu wancan ya mutu wancan ya mutu ko wancan gari yau a musu ambaliyar ruwa wancan gari kuma jiji a musu girgizan kasa yanzu an yi girgizan kasa na aka da suka wuce a kana ana bala'in ruwan sama mai kamata da bakin kwarwa mai kama da bakin wato ainihin karya da guguwa mai tsanani har a biyu an raka a kawo wutar lantarki ya ku zaman ala ta kawo kenan Allah na iya samun mutane ta hanyar tawaya ya kauye musu wannan ya kauye musu wannan ko ya samu mutane ta hanyar fari a nemi abinci a raka, a nemi ruwan sama a raka. duk waɗannan hanyoyi ne da idan Allah ya ga dama zai iya sama bil adama da shi amma ya kyale mutane ke musu jinkiri ba sun sun gagare shi fa inna rabbakum la rahmatun rahim ku sani ko ubangijin ku mai rahama ne kuma jin kai ne saboda rahama ta ne da jin kansa ya kasance wato ainihin baya wato yake muku jinkiri dan ku ba baya kama ku da azabar gaggawa أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتطيع ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون أولم يروا شباكا غير إدو سجن سلورة من كتاب إلى ما خلق الله من شيء ya zuwa ga dukkan dangin ababen da ubangiji ya halitta min shay'in na kowane irin abu kowane irin abu da Allah ya halitta ya tafayyo zilaluhu zaka inuwar ta tana karkata an yamini wa shamali dama da abu sujjadan lillahi dan yin sujjada da Allah ta'ala wa hum ja'irun su halittu suna makaskanta الذكور والذل والتغاوي وهم داخلون سنة مكة ma'ana suna bauta ga Allah bisa da so ko rashin so bisa da so shi ne yi gida bisa da zafi rashin so shi ne yanzu wato rana ta yi yamma inuwar ka ta yi suna su gida ga Allah ko da kai ne dangane kin taki da safe inuwar ka ta yi yamma suna su gida ga Allah duk wannan wato nuna wa dan adam da ya wata ko wanda ya abu da Allah ya halitta sai ka samu wannan shi shine halinsa wa ka nuna dukkanin halitta ko ababen kaskantarwa ne shi Allah shine madaukaki kadai ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد من في السماوات ما في السماوات وما في الأرض ga Allah yake yin sujada ma su samawati dukkan abin da ke cikin sammai na halittu wa ma su ardi da abin da ke cikin kasa na kuma halittu din min ba na dukkan wani abin da yake tafiya a kan kasa yana yin sujada ga Allah wa hum la yastakbirun su ku isa wa ku fi girma eh wal malaikatu da kuma malaiku su ma su suna sujada ga Allah wa hum su malaikatu man la yastakbiruna ba sa yin girman kai wajen bautar ubangiji ba ka kyamar su bauta wa ubangiji lai wai sai ki fal masihu an yakuna abdan lillahi wa lil malaikati muqarrabu wa man yastanki an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsuruhu ilayhi jami'a ma'ana malaiku suna sujada da Allah yusabbihuna al-layla wan nahara la yashkurun dare da rana tasbihi suke ba sa gajiyawa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun wa yaf'aluna ma yu'marun duk wannan sifofi ne na suna sujada da Allah suna fuska an gane ku to sai ya daga يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم su waɗannan ababen halitta gaba ɗaya suna jin tsoron ubangiji wato su mala'iku suna jin tsoron ubangijin su min fawqihim daga saman su wato wannan yana ubangiji yana ina kenan ya nuna ubangiji yana ya kafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su daga saman su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata irin abin da Allah ya umarni su aikata ba sa gajiyawa ba sa masa taurin kai sai kin وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون وقال الله أبنجي يا فرح yadda ne na tattafa riki ababen bauta waɗanda suke guda biyu ma'ana abin bauta ɗaya ne kada ku riki biyu ballantana sama da biyu in an hana rikon biyu to uku da hudu zuwa abin da ya samu mun ba da aulakin kada wani ya ce mafhumul mukhalafa na wannan aya shine kar a riki biyu amma a iya rikan uku ko hudu ko biyar a'a la tattakhidhu ilahayn ithnayn kar ku riki abin bauta guda biyu inda ma huwa ilahu wahid ku sani abin bautan nan guda ɗaya ne shine Allah an gane ku fa iyaya ya zuwa gare ni kadai farhabuni ku tsorace ni in ji Allah ta'ala وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض ga Allah ne gaba ɗaya mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake ba wani dangin halitta da ke sama ko wanda yake ƙasa ba sai sai ya zanto mallaka ne na Allah ba sai sai ya zanto bawa ne na Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa bawa yake ga Allah sai dai kawai wani ya fi wani kima wani ya fi wani daraja wannan zaɓin Allah ne ya fifita a cikin dukkan mutane sai ya zaɓi annabawa su ne mafifita sama da kowa kuma cikin annabawa sai fifita waɗansu bisa ga waɗansu tilkar rusulu فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس wannan ko ne fifi ga wancan kan wancan amma duk wannan bai hana su zanto bayi ga Allah ba shi yasa wanda ya fi kowa ko din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka bawa ne alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba bawa yake ga Allah تبارك nazzala نزل ala abdihi liyakuna ليكون للعالمين نذيرا النبي عيسى ما باواني ان هو الا عبد انعمنا عليه النبي نوح ما باواني انه كان عبدا شكورا اسماعيل ابراهيم اسحاق باواني واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار waɗannan duk bayi ne suke da Allah Kasance su annabawa kasance wasu mursalai bai fitar da su daga cikin taron bayi ba sai dai sun tsara sauran bayin falla tun da dukkan su bayi ne cikin su ba wanda yake tantantar bauta bauta mallakar Allah ce kika to idan ya zanto annabawa duk haka suke to duk wanda zai biyo baya kuma wanda bai kai matsayin annabawa ba shi ma yana samun darajar sa ne gudan yadda zama bawa da Allah gurgudan yadda ya bi annabin zamanin sa gurgudan yadda ya bi littafin da aka saukar a lokacin amma Allah ne mallakar gaba daya ba wanda ke tare da shi wajen mallaka walahu ma fi samawati wal ardi walahu dinu addini gaba daya shi idan an ce addini ya shafi aqida ta zuci tauhidi ya shafi ayyuka na ibada ya shafi mu'amala duk wanda ya kunshi addini dan za ku iya fahimtar haka gargajen hadisin malaika jibril yazo ya wa annabi akhbirni an al-islam sai annabi zana masa bai guda biyar أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه إيش صدقة يتي بان الله باري إيماني كأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره في صدقك كذا أتم can gurin من الظاهري أنا zahiri كما قدري من kuma إيماني ne na zuci imani da Allah imani da mala'iku zuwa karfi aikin ma kuma wanda yake jajawur akhbirni an ihsan yake anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka to tashin kiyama fa yake ban sani ba man mas'ul an hadi alamu min as sai la yajliha li waqtiha illa hu an as الساعة ayyana murtaha fima anta min ذكراها ila rabbika muntaha ba wanda yake sani sai Allah yake to ba mu labarin alamomin ta yace an talidal amadu rabbataha wa an taral hufata al urata al ala ri'a al sha'i yatasawazuna fil bunyan mai tambaya an ba shi ansa sai ya tafi da ya tafi bayan wani lokaci ta annabi ta Umar ya ka san waye matambayin ta a ta dari mana sa'i yace Allahu wa rasuluhu a'lam ban sani ba yace fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum madha yu'allimukum dinakum a duk abin da ke cikin nan shine ne tun daga farkon tafiya har karshen sa addini aka zo koyar suwa wala hudimu ubangiji shine ke mallakar addini shi zai ce ga yadda za a yi shi ke shar'antawa inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu to wannan addini din sai ke wasiban ne ke da addini wanda yake wasiban dawwamamme la yatazayyaru wa la yatabaddal baya canjawa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul alim addinin Allah baya canjawa da canjuwar zamani hukuncin hukuncin Allah ba ta canjawa da canjuwar zamani yadda aka bauta wa Allah a karnin farko haka yau za a bauta maka sallah biyar ce a yi a wancan karnin haka sallah biyar ce a yi a wannan karnin wani bai isa rage ba wasu ban dawamamman addini kenan an gane ku a fadilallahi tattaqun yanzu wani Allah za su tsorata wani Allah za ku ji tsoronsa ai banda Allah ba wanda ya kamata ku ji tsoronsa Allah za ku ji tsoron kare talautar da ku Allah za ku ji tsoron kare saukar muku da wata musiba Allah amma wani Allah bai ce talautar da ku ba wani Allah bai ce sakar ta kaza ba duk wanda za a ce wa in ka yi da shi ko malamin ka yayi fushi da shi za ka rasa kaza duk barazana ce domin mutane nawa ne wanda ba su san shi ba kuma suna da kuɗi suna da yaya suna da ilimi suna da dukiya suna da mulki ba su san shi ba shi ya ba su ba su san shi ba ballantana su nemi yardarsa ko rashin yardarsa to sai ne kuma yanzu sai a ce wai in wani ya yi fushi da ke za ka rasa to sai ka samu ga waɗanda suka yi fushi da shi nan wurin kuma ba su rasa ba wannan fushi ne matsalar fa sai a ce wai idan kana kasuwanci za ka samu rikin albarka saboda malam wani zai fushi da kai wani wai za ka talauci in kana da mukami a gwamnati za a yi maka juyin mulki za a kore ka za a canja ka daga minista ka dawo kasa ko a kore ka daga aikin kwamishina saboda me malam wani to sauran mutanen da ba sa tare da malam wani kuma suke ministoci suke kwamishinoni kuma su sai ne same su to kuma idan ka rabu da shi duk da haka kai karfin hali sai ka rabu da shi kuma sai a ga kana samun dukiya sai a kana samun kwanciyar hankali to a nan gurin sai a ce to a to da ya tafarwa waje kuma ake aiko mai a ayyana tare da saudiya ayyana tare da kuwait ayyana tare da masu rijiyar man fetur to wannan shi yasa ya samu to yanzu a nan gurin kaga sun gaji waliyansu ba su sani ba ya kamata da a ce in suna so su tabbatar wa waliyansu dama lokacin da kai wa waliyansu ka waye ka samu dukiya ka samu arziki ka samu ilimi sai da ai har yanzu wali ne ba su ka shi hakuri ne shi ka rabu da shi ma yana baka to amma sun sai an yi haka za a faɗi yanzu nan gurin sai suka jingina ma waliyan su sharri in ka rasa su ne amma in ka samu fa ba su bane ba yanzu su wani yanzu taska ɗaya da rasu shi da ta ne in dai ka suka yi fushi da ke za ka talauce za a kore ka daga aiki to in sun yadda da kai fa kuma in ka samu ka rabu da su ka samu sai a ce ka kuma daga wata ƙasa ne yanzu kenan ba wani yanki ne suka baka ba yanzu duk wannan maganganu ne na tufka ga warwara da suke gudana a bakunan su da za su gane. Hasa zailan lahi tattakun dukkan dangin nema daga Allah ke ga kuma ayan za su bayyana ga Allah ke وما بكم نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم يشركون آتيناهم وما بكم من نعمة ذكر أبن ديكي تستردكون نعمة ومن جرمانك سا ومن فمن الله يقول لك الله wani wanda ba Allah ba bai sai ba ku dangin ni'ima ba wani wanda ba Allah ba ba shi tsaya ma a baka mukami ba shi tsaya ma ka samu wani matsayi a gidan duniya ko a lahira sai Allah wa ma fikum min ni'matin fa min Allah an gane ku thumma idza massakum ad-durru sannan idan wata cuta ta shafe ku wani fari ya shafi kasar ku wata rashin lafiya ta shafe ku fa ilayhi taj'arun yanzu a gare shi ne kuke tada murya kuna raki shi Allah da ku sai a bamu a bamu shi kuke kuke kira wahidul ahad kuna ta kiran sai ba ku summa idza kashafa durra ankum sannan idan ubangiji ya ga dama yaye wannan cuta daga gare su bayan kun tsaga murya kun kiraye za fariqum minkum sai ga wata tawaga daga cikin ku birabbihim yushrikuna suna hada Allah din da wani su dauka wani ne ba su bayan kuma Allah ne kadai ba su yanzu wannan abin da suke na hada Allah da wani menene karshen al'amarin sa karshen al'amarin sa kaucewa tarban Allah sai yasa ce li yashkuru bima atainakum don su zanto masu kafircewa ni'imar Allah da ya ba su shi ya ba su ni'ima amma sun ce wani ne ya ba su da can kuma shi ne ya jarrabe su da babu yanzu haka kuma suka ɗauka cewa wani ne to da wannan babu din da akwai ɗan duk a hannun Allah yake suna jingina amfani ne zuwa ga wani da ya kuro bi ma'atina lamu din suka ce lamul akiba lahu malakun yunadi kullu yawmin lidul al wa bulul kharabi lam lamul akiba ko da Allah ya ba su karshen al'amarin su dai ga abin da za su ba wai yana ba su domin su yi haka ba kar ka ce la muta'allilu ce ba la muta'allilu ba, ko da godan sun ce la muta'allilu ce amma la ba ce ba ce ne kurun ma a ce na kuma Allah ce don su kafirce mu abin da muka ba su na nema su ki mana godiya sai Allah ce fa tamatta to ku dan ji daɗi kaɗan a gidan duniya fa tamatta ta hi kun ta tamatta fa inna masu ila an-nar wannan fa tamatta din fi'il al-amri a irin wannan siga yana zuwa ne ba dan umarni ba sai dan razanarwa da a kada wa mutane hanta fatamatta to ku dan ji dadin ku gani dai me zai biyo baya musamman ma da yake kuma fa sawfa ta'lamuna ai da sannan za ku gane ranar kin dallanci ko idan rigar mai gari ta fata to na waye zai dallanci kuma fa sawfa ta'lamu da sun za ku gane ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون sukan sanyawa lima la ya alamu daga abin da su sani ba nasiban su sa masa wani rabo min mara daga nan cikin abin da muka ba su wato Allah na zana mana wani hali daga cikin halayen kafiran larabawa na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da abin ya shafi su amma kila yanzu a iya samun masu irin wannan a wajen sassanni na duniya menene abin nan da suke sawa wani rabu shine sai su raba dukiya sai suke wannan na Allah ne wannan na gunki wannan na Allah ne wannan na gunki Allah ne ya arzuta su gaba daya amma sai su kasa kashi rage su baki rage su ba. a cikin dabbobi haka suke yi a cikin abin da ya shafi kayan noma haka suke yi wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-ardi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم التي ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين هو كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم هو قتل اولادهم ذكرى kirawoyi sun zuwa haka sai dan سواري kawata musu wannan su سواري wani rubuce wannan na ko su ware wani rabo su ce wannan na wani Allah ne kowane irin suna za su ba shi sunan gunki suka ba shi sunan waye suka ba shi dai sun ware sun ce wannan nashi ne kuma sun ba Allah nashi daban to shine waye ja'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum arzikin mu muka ba shi amma sai su rinka daukan wani rabo suna ba wani wanda yake bai ba su sani ba ba su san amfanin sa ko rashin amfanin sa ba sai Allah ce tallahi Allah ke rantsuwa da kansa la tus'alunna wallahi sai an tambaye ku ko masu wannan hali amma kun kuntum tafkaruna dangane da abin da kuka kasance kuna kirkira waɗanda kuka kirkiro waɗansu sababbin halittu waɗanda ba Allah ba ko ma wani irin halitta ne kuka ɗauka kuka ba su wata dama wanda ba a ba kowa wannan damar sai Allah wannan ya zama kirkira kenan to sai an tambaye ku game da hakan da kuka gobe kiyama sai ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أبو النبي ويجعلون لله البنات سكال يا ما الله يا يا ماتا يجعلون عن بما لا يعتقدون كنا قدر سوى سوى الله ينا دعاء كما ما كان سوني ملائكه وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا هو عباد الرحمن إناثا duka kira'a guda biyu ko ce tabbatacciya ce ma'ana sukan yi itikadin mala'iku mata ne kuma su mala'iku ya'ya ne na Allah wannan yana daga cikin mummunar aqidar larabawa a lokacin jahiliya to jingina ma Allah ka da wannan shine tawaya da Allah da shine jingina ma Allah kasawa mu a duniyar mu ta mutane ta ta bambanta abin da ya saka ubangiji mu a yan adam a mutane kana samun kamala ne in kana da da in ka da da ka zama akwai na kaso tattare da kai kana samun kamala in kana da mata daya biyu zuwa adadin da shari'a ta iyakan tema in kai goro ne to na kasa ta tabbaci. a gora yace su guri kenan ko kana samun tawaya ne gurgurdan yadda kake da waɗannan dan kai kana zama kamili ne da matanka da ƴaƴanka da jikokinka adadin ɗaya adadin jikoki shi ke sa ka bunƙasa a gari a ce ai ƴaƴanka kaza ai wani ma da ke ma'aikata da ɗansa ne ai wance ma ƴarsa ce ai wani ma dan ne to wannan kamala kenan da ɗan adam saboda shi yana bukatar masu taimaka masa idan ya munyanta yana bukatar ƴaƴan nan su kula da shi yana bukatar su ciyar da shi su shayar da shi su masa sutura in ba da lafiya su kai shi asibiti su biya kuɗin gidan asibiti su biya kuɗin magani su yi ta dukkan ɗawainiya. don haka yanzu shi ya samu kamala saboda 'ya'yan don ko ya ji ya su tallafa masa to haka Allah yake ballantana ya bukaci da ballantana ya bukaci mata ballantana ya bukaci fadawa ballantana ya bukaci waɗanda za a ce su ne a wajen a fada a tsaye sai in sun ce sannan ya ce kaga Allah shi kamili ne min jami'ul wujuh baya bukatan tawaya dan haka dingina masa da kaman zagin sa ne ka dingina masa tawaya bil as dan adam kuma in baka dingina masa da ba to shine tawaya a ce ai wanda baya da da baya da jika o tawayin yake ai wanda tun da shi ma bai taɓa yin aure ba ga shi da shekara arba'in ko hamsin tawaya ta tabbata ke gane ko wato sai dole sai ya wannan zai zama kamili kenan to ubangiji ko ba haka yake ba dan haka ku daina kiyasin Allah da sauran halittu duk abin da ya tafi kamala ga bani adam ba lallai bane ya zama kamala ga Allah ta'ala kamala ga bani adam ne ya kare jikoki wannan ko ba ya zama kamala ga Allah ta waya ne in ka dingina masa dakoki ka. kamala ga bani adam yi barci Allah ko la ta akhudhu sunatun wala nam da zaran ka jingina ba Allah barci to ka jingina masa tawaya amma shi da ya kwana biyu ko uku bai barci ba yanzu zai tafi garbiya wajen asibiti ya likita wallahi ya kwana uku bai zan ba ka ta ya damu saboda me bai barci ba kada da jiye ne tawayayye ne to da haka su sai su rinka jingina ma Allah ɗaya to wannan wato wato ya zama tawaya da Allah su jingina masa ta. kun bai wannan ko to kuma ƴaƴan kuma sai su jinjina masa mata to a aqidar su kuma haka wannan tawaya ne tunda su ba sa son ƴaƴa mata dan me abin da ba sa so kuma sai su jinjina masa da haka yace alakum zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun biza yanzu ku kuna da 'ya'ya maza su kuke so ku zaɓa in eh, inda za a ba ku zabi shi kuma ku jinjina masa mata to wannan ya zama rabon zalunci kenan da kuke ku dauki rabo mai tsoka ku ba ubangijin ku rabo kaɗan a aƙidar ku dama ƴaƴa mata mata waya ne to dan ku jingina ma Allah shine wai ja'aluna lillahi albanati sai Allah ya subhanahu sarki ya tabbatar masa ma'ana ya fi karfin a jingina masa da wa lahum ma yashtahun su kuma suna mallakawa kansu ko su jingina ma kansu ma yashtahun abinda suke da'awa su ne ƴaƴa mata to ga surar sunan za a bayyana wato suna jingina ma kansu ƴaƴa mata ga surar sunan za a bayyana وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينفقه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا سيدك تشمس أكا مس بشارة سوى أن هذا مس قيامتي ظل وجهه مسودا sai ka ga fuskarsa ta yi ne muswaddan baki kirin wa huwa kazim yana cikin damuwa da bakin ciki saboda mai wai kawai an haifa masa ya mace ya tawara min alqawmi sai ka ga yana tuya daga mutane baya san mutane su gane wai na ganin wannan tawayan su a jahiliya haihuwar ya mace haifar ma ya mace ko wannan tawayan ne to kuma suna da dalilai daban-daban na cewa ba sa son a haifar mace ya mace waɗansu dalilin su ya mace ba sa iya zuwa yaki ita rabuwa ce ita kwanta da uku sai dai a ciyar da ita da haka yana ganin samun sa hasara ne gara kar a same ta wani kuma dalilin sa shine ita ya mace duk lokacin da su rayuwar larabawa rayuwa ce ta jahiliya rayuwa ce ta yaki a lokacin jahiliya su a ke kawai suke wannan kabila ta kawo wannan farmaki wannan ta kawo wannan hali har kullum haka suke da haka dukkan wace wacen su ya kasance ba komai a ciki in banda faɗa labarin yaki ne kawai a ciki da zubar da jini su zuwa lokacin da aka kawo hali wata kabila aka yake su to aka mayar da mata su zanto bayi to wai da mutum ya ce ya aiki ta mace ta zama baiwa saboda jin kai na balarabe gara ma a ce ya binne ta da ya ci masa dafi to kaga wannan shine tunanin su waɗansu daga cikin su suna ganin gare kasance babu ita har wani ɗaya daga cikin su yake cewa yake cewa dukkan wani mutum da yake da ya mace to a yi mata ɗakin ta cikin gida ka tangance ta wani bai sai ya mata ta'addanci ba yace ko kuma kabari ya yi mata sutura ya rufe ta yace to ni abin da na fito. so da ce kabari ya rufe ta gaba a lokacin da ya har kawai لكل بني أنثى يرائي شؤونها ثلاثة أطهار إذا حمل السهم فبعل يرائيها وخبر يكنها وقبر يواريها فخيرهم القبر yake ɗaya daga cikin uku gara ma kabarin da saura to wannan a jahiliya su shi yasa idan suka haifi ya mutu su ga cewa gara su kashe ta su huta kawai shi ne tunaninsu shi ne Allah ke ga zanna wujuhu mutudun huwa kazib ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira har mutum ko ya wai wajen saboda munin abin da aka masa bushara sai ya zo yana tunani ayyusikuhu ala gulin am yadussuhu fi shin zai rike wannan abin da aka haifa masa ala gulin bisa da kaskanci am yadussuhu fi ko ya je ya sanya shi cikin turfaya ya binne shi da ransa shine ya yake masa sai Allah ya ala ku saurara ku ji sa amma ya hukumun ya munana irin wannan hukuncin da suke zartaswa to anan wajen ayyumsikuhu bai ce ayyumsikuha ba saboda asamiru anan wurin ya zo muzakkar ya annahu yaudu ila al-mawlud ayyumsiku al-mawluda ala hunin am yajid am yajidtuhu am yajidtu al-mawluda ala hunin ba wai ayyumsikuha al-jins ba ayyumsikuhu al-mawlud domin lafzul mawlud yasduqu ala al-zakari wal unsa da haka fa'ada dhamiru muzakkaran fadlan min an yakuna mu'annathan sa'a ma yahkumuna ya munana kwarai da gaske irin wannan hukunci da suke dallatin للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم su waɗanda ba su yi imani da ranar karshe ba ko da wani lokaci suna da misali wanda yake mummuna ma'ana ko da lokaci siffar su zaka samu mummunar siffar siffar ayyukan su siffar tunanin su siffar aqidar su siffar yadda suke fahimtar al'amura mummunan siffar wannan mummunan nufin tasu sai su jingina ma Allah muni wannan mummunan nufin nasu sai su jingina ma Allah ta, da abin da bai dace ji ba sai Allah ya ce wallahi al a'la Allah ko kike da siffa da take mafi daukakan siffa an gane ko ba siffa ta rikar abokin tarayya ba wannan matsalar sau'i ce rikar abokin tarayya abin da ke sa a same shi gajiyawa rikar mace ko da gajiyawa ke sawa amma kadaituwa ke da ba abokin tarayya ba mu da ba da wannan wuta ala jaz rabbina اتخذ sahibatan wala walada wannan kamala ce a ayyukan Allah ta'ala shine walillahi masalul a'la Allah ko yana da siffa ne mafi daukakan siffa siffa ta kamala wa huwa al-aziz al-hakim kuma ubangiji shine al-aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagaransa al-hakim shine mai hikima hikimar hada waɗannan sunaye guda biyu al-hakim da shine mai hikima al-aziz ko mabuwayi ma'ana al-aziz yanzu a duniya idan an samu al-aziz shine mai karfin zartaswa ina sai ka samu yayi sun zali to sai a kawo al-hakim da a nuna izzatullahi ta'ala makarunatun bil hikma wa hikimatuhu muqarranatun bil izza a duniya in an samu mai hikima ko mai dabara to ba lalle ne ya zanto yana da karfi ba ila in an rika shi zai dabara ya fita dan ba zai iya kwata kansa da karfi ba sai ya dabara ya fita to amma idan aka ce ga al azizu ne ga al hakimu ne to wannan sai Allah ta. dan izza dinsa tana tare da hikima wannan zai sa ba zai zalunci kowa ba hikima dinsa tana tare da izza wannan zai sa wani abu ba zai gadare shi ba in ya tashi subhanahu wa ta'ala wato shi ne ma'anan wannan lahil masalul a'la Tuffa siffa madaukakiya tana tabbata ga Allah dukkan wata tuffa. to waɗancan abu da aka ambata na jahiliyar mutanen a larabawa inda irin dubar su game da ya Allah ya kawo wannan aula da dama cikin Qur'ani amma dai a jumulta abin da za ku fahimta munanawa da mutanen jahiliya suka rinka wa ya to amma addinin musulunci sai zo tabbatarwa da ya mace yancin ya nuna ƴaƴa mata da na maza ɗin dukkan kyauta ne na Allah an gane ku yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha'u inasa wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir yake sama aurata gida hudu imma dai waɗanda za a bai wa ƴaƴa mata kadai imma waɗanda za a bai ma ƴaƴa maza kadai imma waɗanda za a garwaya musu maza da mata imma waɗanda za a hana duka ya mun liman ina inasan wancan kuma ya da habu liman hawi da aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa na uku kenan na hudu ba wa yaj'alu man yasha'u aqima me yasa ke yin haka bi 'yan ilmihi wa qudratihi dan ta kai ilmin sa da ta kai kudrarsa da haka sai ce innahu alimun kadir kudrarsa ce ta zartar da haka ilimin sa ne ya gano hikimar ciki da ke cikin baiwa wani ko hana wani din ko baiwa na mata kaɗai ko maza din shi ne ibn al-qayyim ke cewa dan hikima ma da zaka iya fahimta gargashin nan gurin ko su jahiliya ba ta san yaya mata ko to da aka tashi lissafin sai aka fara da su aka kyale maza lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha fi ya'budu man yasha'u ta sai aka fara fadin yaya mata sannan daga ba sai aka ce wa bulu man yasha'u zukur kuma na bayar da maza din ba ma'ana abinda ku kuke mayar da shi gaba Allah ya ki ya mayar da shi baya abinda kuka mayar baya Allah kuma ya mayar da shi sahun gaba ne ƴaƴa mata dan ya nuna martabar su suna da kima dan haka ne duk wanda aka bai mahaihuwa mace mace ce ko namiji ne yayi ma Allah godiya akai kuma ya roki Allah ta zama alkhairi dan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san ba waye zai amfane ku akwai lokacin da ya mace za ta amfane ka ji kanka da ka ya kasance namiji ne maka ba akwai lokacin da namiji ne maka ko mace ba ta maka ba har kullun ba wai kasancewar ɗa namiji ko kasancewar mace shi ke nuna akwai alkhairi ko sharri ta tare da shi ba ya danganci irin tarbiyyar da ya samu da irin koyarwar da ya samu da irin kulawar da ya samu yanzu ina amfanin katan namiji irin firawuna me ya amfanin wannan kasa kan tole da irin firawuna yanzu ba an yi asara nan ba yanzu da haifan maka ta mace da kuma a haifan maka wanda ba namiji ba ba mace ba kar ka ɗauka ina nufin kunsa muskil wanda malaman fito suke kawowa wanda ake halitta mutum da halitta guda biyu bangaren namiji da bangaren mace ba wannan nake nufi ba dan daudu da ba ka ya mace kani ka ta ba abida saliha da kuma ba ka dan daudu ba shi da tsuntsu ba shi da dabba sai ma je yake bai ban hauki babu buƙatar sai bun dabba tsuntsu ko ba su hakuri wai da ta ya sola na tafi bayan an kashe ragon suna dan daudu kenan fa? yanzu da baka dan daudu da baka ya mace saliha wanne yi to amma ga dan daudu ai namiji ne ko to ina amfani wannan mazakuntar wannan ba ya da wani amfani ga gaba ba gun dan daudu abokin lare ga cewa tsakanin mata har ya wuce gaba ko kai gara halayya sake nan fashi to yanzu ina amfani wannan to kaga gara a baka ai duk mata ma gaba ɗaya da baka dan daudu guda ɗaya gara a baka dukkan ƴaƴanka su zama mata da haka Allah ce la tudruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san wa ne amfani cikin su maza ko mata da haka jahiliyanci ne har yanzu ka dauka cewa dan an baka mace kuma ka samu tawaya yanzu wadansu suna damuwa da haka da an mata yawa wai mu ne ko su ne ai daidai ke da wannan ya zabu kira a zuhun bil unsa zallau juhu mu zadda wata wai da an ce muni a to ba ku ya samu gurzo ya samu manomi ya samu likita ya samu injiniya su ne da kuma al'amari ya lalace wani ya ce wa ya samu soja ko tun da nuka so soja ke ci to ya samu soja to ya kamata dai mutum ya dauka dukkan ƴaƴa dai kyauta ne da Allah Allah shi fahimtar da mu sai Allah ya ce ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستطيعون يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم da Allah na rikar mutane da zaluncin su ayyukan saban su na yau da gobe da suke yi ma taraka alaiha min dabba da bai bar kowa ba alaiha a kanta ita kasa min dabbatin na wani bil adama ba wani dabba ko wani halitta da zai wanzu akan kasa a sakamakon sa to ne malamai suka ce waɗansu suka ce amun da bihi khusus dabba ya tafi dukkan abin da ke tafiya ban kasa dan adam ko wani su cikin hanci to amma dan suka ce duk da cewa lafazin haƙƙi ke nufi amma ana nufin bil adam kenan kadai ma'ana da Allah na kawo mutane da zalunci su da yanzu ba sauran mutane a bankasa sai dai kawai ga da sauran halittu su yawo tunda su ba su da yake amma dan suka ce amun batin ala umuri lafazi ne am kuma yana ce gaba da wanzuwa a kan umumin sa da Allah na rikan mutane da zalincin su da yanzu ba komai a bankasa har tsuntsaye da ba za ka samu ba suka ce zaluncin da dan adam yake ya kai matukar da in Allah zai saba da laifi har tsuntsu da ke cikin shekar sa mata abin ya tafi har gafiya da ke cikin ramin sa kurege da ke cikin ramin sa bere da bera da bai zuba bala ya gani shi ma da duk sai abin ya tafi da Allah ce wata ko fitan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa saboda in masu laifi suna laifi waɗansu suna zara ido to azaba tana sauka ne gaba daya in ta zo kuma kan mai uwa da wabi za da mai laifin da mara laifin kowa sai abin ya kasa hadisin annabi ya nuna haka dake cikin sahih muslim yake idan musiba ta zo ta kan shafi kowa da kowa ne sai dai da an tashi kiyama a bambanci yubatuna ala niyyatin a tashi kowa a kan niyyarsa amma a duniya sai kowa ta kafa in fari ya zo da kiyamun lili da dan barata kowa zai gona ba a yi ruwa ba a cewa tunda wannan ne kiyamun lili bawan Allah ne ba za a keɓance gona sa ita dai a yi mata ruwa duka gari yake tafa. to wannan shine ba a son yatsuwar sako kuma ake son mutane su rinka yatsar sako ta duk yadda ya kamata a unguwa in kun ga sako ku yake shi a kasuwa in kun ga sako to ku yake shi akwai halin da za su ku sako ta kowace fuska ba wai sai kun yi yaki kun ɗauki makamin kun yi rigima ba a iyakacin unguwarku wani ya zo ya buɗe shago yana sayar da barasa to sai ku zallaka gidansa ne ko ba na shi ne ba idan haya ya bayar ko ɗan unguwar da kun haɗu a kan salawat sai ake yau ana da mitin bayan sallar isha'i karfe takwas duk da cikin unguwa da masana ya kamata duk a tattaru unguwar da samu muna lalle lafiya amma wani ya zama bare ya zo ya kawo wani mai sai da barasa a mu, yanzu abin da ya kamata ne mu kira wata mai masa nasiha cewa dan ne ya ba shi lokaci ta shi dan mu ya daba zuwa sai da giya a mu, shi ke nan aka zo aka tattaro aka kira wata aka masa wa'azi ga liman ga dagaci ga kowa da kowa dukkan wanda suka kamata da tijai waɗanda suka san ya kamata suna nan cewa alaƙar mu da kai shine ka tafi wannan bawan Allah abinda sai da barasa a mu kar ƴaƴan mu lalace in ko ba haka ba to mun sa maka takunkumi na magana ba mu ba magana da kai ba an ce ba illa an kuna fasikan fa yajibu hijranuhu ba alrin yana nan ba to ne ake jira fa yajibu hijranuhu to shikenan kaga mu yanzu za mu yi alaka da kai kaga dole ya tafi wannan mutuba yan ta unguwar ma yan an bada ta yan ta unguwar sai ga unguwanni sun kyau in wani bude gida ya sa karuwai shi ma haka ya kamata a yi masa in wani bude gida ya sanya barayi ya ajiye masu laifi shi ma haka ya kamata a yi masa yan unguwa su haɗu su ce su ba su yarda ba in aka ga wani bako ya sauka unguwa ya ce ya sa mai kyau ya sa mai kyau ba ba sa ta a bincike shi Inda bai sama ba ta ruwan zinari ko azurfa ko yana fitar dare ba sani ba ko da'u ne fatakin dare wane ne mai masaukinsa a tabbatar da haka sosai ga unguwa babu karayi babu yan kwaya babu karuwai babu komai gari kun tsaftace shi ba tare da gwamnati ta shiga ba an hutar da yan sanda ba sun zo suna firi ba kowa ya zauna lafiya amma ni da kai mun yi shiru mun kyale wai in dai jika ta tsallake kana ka fada kan kowa to in ta fada kan kowa din ko za ta fada har sai din ma sai ta dawo kanka dan a dalilin ya dokar na din albarkar kasa yanzu babu ita cutar sun yawa ba magani a asibiti ga karancin amfanin gona ga karancin samun kuɗi kowa na cikin wahala mai ku mai kuɗi yana kuka wanda bai da shi na kuka wanda yake da akwai ya tara ma tarsar yake kullun tambaya yake ya ne dala ta yi sama ko ta yi kasa yanzu duk nerorin mu sun zama yayi yanzu da dala muke awo sai ka tafi ka biya salin pound a canji ya dala take a canji sannan hankalin ka ya kwanta to ina amfanin wannan rayuwa take mahaifiya mu ko muka jawo a kanmu inda Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan a unguwa akwai malami da aka sani ba da sa'a barayin su zo ya ba su sa'a sai duk yan unguwa ta da kai je sami ka akarin kallahu ba dai a unguwar ba idan a unguwa akwai malami ya zauna wai da sunan roƙon Allah karu wata so ya ba ta sa'a ya roƙon mata Allah dan ta samu kwasto masa dan kwangila ya zo ya masa haka dan fashi da makami ya zo haka dan sai haka azali duk su zo haka wai duk kowa ai roƙon Allah yake ai roƙon Allah ne ai addu'a ce ai addu'a to sai mu haɗa kuma mu je mu ce to akramaka Allah irin wannan addu'ar ba da nan unguwar ba ka zo ka koyar da mu'alari ismawi iziya risala arba'un hadis karatun qur'ani ga mu ga ra'ayanmu mu ko mai wani asusu na musamman mu zo mu samu bad of trustees kwamiti na amintattu mu rinka tsara kuɗi duk karshen wata sai baka sani ba ta yadda za mu rike ka mu rike zuriyar ka kai mun kubutar da imanin ka ko mun kubutar da imanin kanmu mun samu da karanta da yaran mu in aka yi wannan yaran duk kowa zai gyaru amma a kofar gidan ka za a ce aka muka lahu kuma kai karo wata zo wajen sa aka muka lahu don kuji da makami ya zo wajen sa ko kuma kowa ta azai bai wai ya ba da layar suntuwa kuma ya ba da layar kare tambaya wai mutu ta tambaye mutu ta magana kare ce komai kawai ya zanto kamar irin zombi din nan ko kawai jiki kawai kare ce komai kawo ce ta baya ya ba da wai duk malamai ne kuma waɗannan har ma ce musu malamai kuma to wallahi wannan fasadi ne mai girman gaske da ke faruwa kuma dole sai an yake shi ta hanyar wannan siyasa ta hanyar karantarwa ta hanyar wa'azantarwa in ba haka ba in cuta ta zo za ta shafi kowa Allah na so sauka mana ne fa wallahi duk abin da ake Allah na mana rahama walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhunubihim ma taraka 'alayha min da yanzu ba kowa ban kasa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai ubangiji na musu jinkiri ya zuwa ga wani lokaci sananne fa a ja'a ajaluhum idan ajalin ya yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za a yi musu jinkirin sa'a ba wala yastaqdimun ba kuma za a gabatar musu da ita ba kafin lokacin a ce za a an sa lokaci kai da fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira duk wannan magana jinkiri Allah ya magana ta a ƙarshen suratul fatir a wadan saurare daban-daban a cikin alqur'ani abinda ake bukata ta da su ba kawai sallatin ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا زوال أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون الله ما يكرهون سنة دين جناب الله إذن أبن دسوسي كي تيسوني يا أمتا على سنة هم الكذبة هذا سنة سنة صفا تكريا دين جناب الله wannan kariyar ko shine fadin su annalahumul husna cewa wai su a gobe kiyama ma su suke da wai duk karnar da suke kuma sai suke wai gobe kiyama ma kuma sune yan fadar Allah wannan an kafara maka sun faɗi wannan da Allah ce wala in azaqna uramatan minna min ba'di madda min ba'di dharra masatu la yaqulanna hadani wa ma azunnu saata qa'ima sai ce wala in rujitu ila rabbi inna li indahu al husna ko da an tashi a kiyama ma ina da kyakkyawan sakamako duk da farin da yake a nan wurin bayan ya kare ta kiyama ya ta aiki yawan ma malamin za su siya. su ke ta kuma in ta tsaya ma a can ma mu ne a gaba haka suka ce Allah ce a fara'aitan lazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada haka wani ce ko an tafi kiyama shi za a ba shi ɗaya adadin wanda yake da su a duniya a ba shi dukiya kamar yadda yake da dukiya ne gidan duniya la utayanna malan wa walada Allah ya kare ta ce as-sala al-ghiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada ya lika Allah gaibu ne ya gano haka ko akwai wani kauli tsakaninsu da Allah akwai wani agreement da kai ya sa hannu a kai cewa haka za a in ba haka ba ya zai yi zai wannan ƙarya to haka kafirai suke riyawa na tafiku ba an na lahum alhusna sai su rinka cewa a gidan lahira ma suna da kyakkyawan sakamako sai Allah ce la jarama an na an-nara yake babu makawa tabbas an na an-nara wuta ita ce sakamakonsu. wa annahum mufratuna ana akwai qira'a uku qira'an farko wa annahum mufratuna lalle su mufratuna ne ma'ana ababan wanzarwa ne cikin azaba domin sai zanto min kana wa annahum mufratuna ababan wanzarwa ne aba matrukuna fil azab kenan na fil azab za a manta da su a cikin azaba za a kyale su a cikin azaba an gane su wannan ita ce kira'a ta malaman kira'a ta wato ta jumhurin qurra dukkan quddu mafiya yawan qurra haka suka tafi sai qira'an nasu al-madani yace la darama anna lahum an-nara wa annahum mufrituna bi kasr ra wa annahum mufrituna sai zanto wannan wato min afrafa kenan za ta jawaza hadda lalle wuta ce makomarsu wa annahum mufrituna kuma su masu ƙetare iyaka ne to wannan shari'a ma tabbatacciya ce ma'anar ta kuma abin ne kamar sai yadda Allah ke cewa zaka ji daga cikin sunan cewa ya asarta alama farratu fi jambillahi wa in kuntu la min as-sakirin alama farratu idan fa huwa mufarrid an gane ku sai wata kira'an daban la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufarratuna sai yazid bin kaka abu jafar kenan yazid bin kaka al-madani wannan na cikin qurra'ul ashra wadannan sauran kuma duk suna cikin qurra'ul saba qira'a gaba ɗaya dama guda goma ce ba wani tsari akan goma duk wanda ta karu akan goma ta zama qira'a shazza qira'an farko qira'an nafi ta biyu ibn kathir al-makki ta uku abu amr al-basri ta hudu abdullah bin abdullah abdullah bin amir al-shami تجر عاصم بن عبد اللجود القوطي سيدنا علي بن عبد الكسائي سنن نبقي حمد بن عبيد الزياش نتفت أبو جعفر يزيد بن الكعكاء المدني نتفت يعقوب الهضرمي نتركي يعقوب الحضرمي نقوم في خلق القوطي تراوي لدى دقانزا سنين القراءة تذكر الكلتا duk kira'o'i a nan sau kira'o'i guda goma ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka karanta qur'ani da ita ta yi to sai aka samu guda hudu shazza wannan shazza waɗanda ba su kai matsayin kira'a mutawatir ba baya halatta karanta qur'ani da su a wajen sallah ko cikin sallah sai dai yusta'amu biha fi babu tafsir a babin tafsiri za su ke taimaka maka wannan qurra'u al'arba a ɗin kenan za su taimaka maka to duka a gaba ɗaya goma ce sai hudu waɗanda suke shazza babu wata abin da sa na faɗi wannan wata rana na je ziyarar wani malami to wai da ya fahimci ni nan ne mai karatu yana cewa kaza kaza kaza sai aka zo za a nuna mu wani yaro sai aka ce ga wani yaro wai jikan jikan sa ne wai ya ce Qur'ani da kira a 20 to nace ina ma a wani dandali muka a duba gidansa ba dan duk wanda bai je gidansa ai sarki ne Eh, sai ya sai ya zartan ma da hukunci to sai ne shiru na kyale amma a zuci na ce to goma da mun santa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sauran goma ko mun san daga inda ta fito to duk kira a goma ba ta tsoro kan goma hudun nan sha ce shi ne bai a wato abin nan tun ya jumlati albanna yi littafin ithafu fadalatul bashar fil qira'atil arba'a ashar dai tantance maka goman tabbatattu da hudun kuma shazza duk sauran ba to tallafi kuwa تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم tallahi ubangiji yake ina rantsuwa da Allah da kada arsalna ila umumin min qablika wato hakika mun aiko zuwa ga wadansu al'umma kafin ka mun turo da manzanni fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum amma sai kidan ya kawata musu ayyukan su suka ki yarda da abinda manzanni suka zo da su suka dauka ilimin su ya wadatar da su ba sa bukatar wahayi falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilmi wayewar su ta isa ba sai sun jira Allah ya ce ko annabi ya ce ba fa zayyana a malam. a'malahum sai ya kawata musu ayyukansu fa huwa waliyuhum al-yawma to a gobe kiyama kuma shedan zai jibin lamarin su kenan zai kasance tare da su wa lahum azabun alim lalle suna da azaba mai وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب بمسوكر مدل دلتا في أكنك إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه sai dan ka bayyana wa mutane abin hikimar saukar da littafi dan qur'ani ya zama shine da bagardama hadisan annabi su zama sunne da bagardama idan mun jayayya ta addini ni na ce kaza ya halatta kai ka ce bai halatta ba to sai mu mayar da abun zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce mu ga wake da gaskiya illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi wa hudan kuma dan qur'ani ya zama dukiya wa rahmatan ya zama rahama li qaumin yu'minun ga mutane masu imani والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء ماء وبنجد شيء وانزي سوكد رواد لكم فأحيا به الأرض بعد موتها يرى يرتكتا بشيوى النروى باي إتكتا تانوك معنى تالي ذاتا بوتي تاتي تتي إتكنا حوكنتا في شرعي فإذا أنزلنا عليها الماء هتزت وربت وأنبتت من كل زوج به إذا آية لقوم يسمعون lalle a cikin wannan akwai gagarumar aya da kuma yake ma'ula ga mutane waɗanda suke sauraron alkur'ani وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرح ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة لن يكون هذا أبين سوكي إذنا ko jan hankali fil al'ami a cikin lamarin dabbobin ku da gida sun shanu tumaki awaki da kuma raguma abin da yake zai zai muku wazi yana da yawa amma kaɗan daga cikin nuskikum min ma fi butuni muna shayar da ku min ma fi butunihi daga cikin abin da ke cikin cikinsa to ya ce fi butunihi bai ce fi butuniha ba domin al'an'am ismul jins ne to ismul jinsu kuma a ka'idar lugar larabci yuzakkar wa yu'annas in ka ga dama mai ke shi muzakkar dan saboda lafazin muzakkar ne in ka ga dama ka mai ke shi mu'annas lima fihi min ma'anal jam'i to sai ka mai da shi mu'annas shi yasa ne yake min ma fi butulihi a can cikin suratul mu'minin yace nusqikum min ma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathira ko ka kawo shi muzakkar ko mu'annas din yayi da haka larabcin qur'ani ta tace ne sai kawo duka guda biyu nan da kuma can muna shayar da ku daga cikin abin da ke cikin wannan dabbobi min bayni farsin wadam farsin shine kashin dabbobi wadam shine jini a tsakanin jini da kuma kashin dabbobi muna shayar da ku labanan madara khalisan tatacciya wanda in kana ga baka jin jinin baka jin kuma abin da ke ran kashin dabbobi din sa'iqan lisharibin mai dadin hadiya ga masu ta wannan ni'imar ta Allah ma'ana daga cikin abin da dabbobi ke ci da sha a cikin sa ake matsowa wani ya tafi jini wani ya tafi kashi wani kuma a mai tsane da ke zama madara ko nono na dabbobi da kuke ta to wannan lalle aya ce ta Allah ilmu irin masana'anta ce a ciki da take tace wannan daban wancan daban ta tura kowanne inda ya dace ba tare da an samu kuskure wajen sanya wannan a hanyar wannan ko sanya wannan a hanyar wannan ba an gane ko to abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe Allah ya tsaya mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ai yana nufin ce boka ne ne na sai wannan ta samu lafiya har kuma ya to suna magana ne a kan auren na yayi idan an tabbatar boka ne to aiki boka bai halatta a bata aure ba asla da haka a nan gurin laifin iyaye ne da suka bai wa boka aure idan boka ne baya halatta ba shi aure saboda galibin bokaye suna aiki da sihiri suna aiki da tsafi mai tsafi ko ba shi zama musulmi ta ci gaba na'am irin mutanen ya ba mu ne shi a gare kan ka dora masa kalmar kalmar saura ba ka iya tsora musu kalmar kalatan ba ta su ba a cikin masu bin tafarkin shi akwai jahilai haka masu bin tafarkin qur'aniyun akwai jahilai abin da ya kamata ka yi ne wayar musu da kai kullum kar ka ɗauka maganin wanda ya fanta da yawa tafarki shine ta kafirta shi wannan ka tsara tura shi daji ne in ka kafirta shi abin da ake bukata kai ka gamsu abin da yake kuskure ne ba shi dalili ka jawo shi zuwa ga tafarkin gaskiya ka ba shi dalili tafarki shi an ce ba tafarki ne na gari ba tafarki ne rusasshen tafarki musamman shi an ce irin na Iran wanda su ne shi'a al-imamiyya al a shari'a abin da ya sa wannan shi an ya da duniya juyin juya halin da ya samu a karkashin tutar kumaini a shekarar 1970, zuwa 79 wannan ta sa dukkan duniya aka rudu cewa kumaini wani mujaddadi ne na musulunci amma ala hakika ba su da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa wannan sai dai in wani hali ya yi na bayani wata rana kwai. amma dai tun da sun fito sun rike tutar musulunci shi yasa a kowane gari a kowace kasa sai suka samu magoya baya ko musamman mu inda shi an ciye karɓo shi ne kullum inda ake sun faɗa masa ma a karɓi bakuncin sa a jami'o'i inda samari suke masu son addini sauran ayar su waɗanda samari masu son addini suna nan ko ba su da karantarwar addini din ba su da foundation na addini to duk wanda ya rike kalmar shahada ya wata jarinta. a siyasar duniya sai su ɗauka kamar ke Usman da Kodiyo to wannan shi ne kuskuren to wannan yana bukatan karantarwa yana bukatan fadakarwa in dangantakar magana ta kama wata rana kuwa ji wani bayanin kuwa. Allah malam ya tambaya ta da yake tafi ne ya zo sallah sai ga wasu musulmai sun tsara hannun su a daidai wajen wuyan wasu kuma a jirgin su daidai wasu kuma a ƙarƙashin kirji wasu kuma a can ƙarƙashin cibiya inda yake daidai shi ne kan kirji ba a tsora hannu a daidai wuya ga wannan kuskure ne ko a dora karkashin cibiya wannan hadisin bariji ne hadisin da tabbatattun hadisai shine mutum na tsorawa kan jirgi hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da shi haka ka kama shi ka tsora kan jirginka, to wannan shine abin da ake kira alqabdu wato nan shi ta kabalu to kuma sai alwadu alwadu tafin hannunka na dama ka tsora a bayan tafin hannun hagu har da wuyan hannu da wani sashi na zira'i kamar yadda kuke iya gani haka shi ma sai ka tsora kan kirji wannan ana kiransa alwadu to ko kabudu ko wadu duk wanda kai yayi dukkan su kuma ana yi akan kirji ba a yi kasan cibiya ba a yi akan wuya wannan duk wanda ya wannan yayi kuskure malamin tambaya haka yake ta ya zama cewa da kudin da siyasa suke bayarwa ba daidai ba amma in za a tafi kantin wannan ɗaukar da aka yi aiki ne kudin da aka bashi dan kantin ya halatta wallahu a'lam